Звістки приходили тут з усіх усюдів. Всі громадські справи були теж темою вечірніх розмов біля капища. Та сьогодні тільки один отрок у білій одежі стояв біля воріт, і диму вечірнього кадила перед головним ідолом не нюхав ніхто. Сувен покрутив головою. Де Волхов? спитав. Пішов до боярина Козняка, відповів отрок. То вечірня жертва вже скінчена. Сьогодні не було сходин. Що ж таке сталося? Кажуть, що князь знайшов собі у Греції другого бога того самого, якому колись поклонялися мудра Ольга, тому нікому не спішно до капища, старому, наче хто вуса дьогтем вимастив, на яких десять гривень приносів урвалося. Ха-ха, то ти рад цьому? Може, й ти грецької віри? Я? Що вам таке? Я слуга Перуна. Якщо Перун князя не покарає, значить той новий Бог за нього душі. Свен мусив визнати, що устами отрока промовляє більшість народу. Він зрозумів, що замість необмеженої самоволі вікінгів на місці гніту загалу в користь одиниць з'являється тверда рука влади над усіми і для всіх. При великому столі у гридниці Козняка сиділи Козняк, Волхв і Мощанин. Волхв розказував, що було на раді, і аж волосся рвав на голові при згадці про вечірню жертву. Ось недавно мій єдиний син помер від злої гарячки. Ні я, ні мій брат не слабували на таке ніколи, так покинули давні добрі боги князя і його землю. А що я маю казати? потряс головою козняк, коли мені, старому, сина зрадою вбили у степах, а дочка в'яне під хустиною Володимира. А хто віддасть мені втрачені почесті? докинув мощанин. Замовкли. Свен переклав меч між коліна та спер бороду на рукоять. Саме з цієї причини і я покинув колись рідну землю, почав тихим голосом і радів, що не бачу довкола себе хрестів та чорнористів. І клянуся вам на Ерцу та меч. Тільки смерть відступника перепинить лихо. Душогубство? жахнувся козняк. Ніхто не відповів. Скрито вбивство було у полян чимось небувалим. Убивали явно, відверто, у суперечці, двобою чи бійці, так радькома не вбивав ніхто. Хіба весняна лада, зведена чарами купальної ночі, позичала часом у темної морани її блідого лиця, та тоді вбивала зависть, розпука, невтишена любовна жага а не холодна надума здорової людини. Козняк похилив голову, мощанин закрив очі рукою, волху неспокійно крутився на місці. З неважливим поглядом обкинув свену всю трійцю. У ніякого народу я не бачив стільки кислого добросердя, як у вас. Як так, то йдіть до Євзевія на поділ і повішайте собі хрест, який впрягає вас у колісниці нового царя. Як ти це розумієш? підняв голову Волфу Ярослав. Що має спільно віра князя з вольностями бояр? спитав Козняк. Ба, воля. Це наше споконовічне право. Воля князеві, воля і нам, заявив Волхв. У нас по правді землею править віче, а князь тільки проводить дружиною. Воля, віче, дружина. Ха-ха, зареготався Свен. Володимир не з тих. Ні одна дівчина не сміє віддатися без його відома. Ні один човен не може поплисти у витачів без його опіки. Він один розуміє, що таке воля, і знає, що її не сміє бути ні в кого, раз вона є в нього. Запізно буде вам ждати, аж нахабна рука знівичить ваше споконвічне добро, а треба її відтяти, заки до нього простягнеться. Як так, відповів по хвилині на думи козняк, то воля, яку нам так гарно описуєш, дуже схожа на насилу, від якої хочеш саме нас берегти. А хіба ж ти не знаєш, достойний боярине, що все життя людини це боротьба за спромогу накидати свою волю іншим. Скрізь говорять про право, закон, віру, обов'язок, а в дійсності закон стоїть завсіди по стороні сили, бо воля дає право на все. Старий козняк потряс головою і сказав стиха Ні, Свене, сила чи насила не завсіди рішає у світі. Поза нами є ще інші люди, а в них те ж саме право, що в нас. Ніхто цьому не перечить, відповів самовпевнено Свен. Боротьба йде тільки про те, чи є право дужче. Ха-ха. Дужче воно в того, за ким правда, а правда завсіди за тим, хто у другій людині шукає себе, а в собі другого. Як усі однаково прийшли на світ, як усі з нього сходять, так і в усіх однакове право до життя. У цю мить спам'ятався Свен, що сказав забагато, що праведність, яка вросла здавна в душу полян, може злякатися безоглядності варяга. Він простягнув руку, якби хотів примиритися з ним. Всяке твоє слово, батьку, козняче святе. Може, ти мене не зрозумів як слід, бо поряд сили рук є ще інші сили, як розум, і досвід, хитрощі, подумай. Коли справді в кожного те саме право до життя, то чому Володимир не залишається при давніх богах та звичаях, не йде слідами батька, а слідами княгині Ольги? Самі знаєте, що будь вона довше княжною, пропало б було значення княжої ради, пропали б були вже тоді племінні князі а її внук був би тепер самодержцем, як кесар Ромеїв. Князь, який мав вінок із Святої Софії та скиптр із рук кесаря, це не перший ліпший варязький ватажок. Він єдиний наказує, а всі мусять слухати. Він пообсаджує своїми синами удільні, племінні столи, поб'є мечем князів, що виросли з земського боярства. Святослав поділив усі землі між синів, а Володимир. Він покличе народ поклонитися новому богові, набере собі в нього дружину, а там і винищить останки старобоярських вольностей. Народ не піде за боярами на князя, сказав на тимощанин. Князь заслоняє простолюддя перед нами. Дружинне боярство не оглядається на драчки і смердів.